centiara flutorchestro en Caruaru. En la iaro 1924, membroi de la familio Biano en la nordorienta regiono de Brasilo formis curiosan blov orchestron, consistantan el rusticai flutetoi cae percut instrumentoi. Tiu iniciato, fare de simplei popolanoi, firmigis cae tradiciigis, tiel che, post prescau centiaroi, gi estas unu e la plei valorei culturajoi en la lando, en la urbo Caruaru, en la Brasila stato Pernambuco. Ecde 1971, di eldonis plurain music discoin, cae gia bela sonado estas nun tempe tra la tuta lando, cae ec exterlande. En 2004, gi ricevis premion en la categorio Regiona Musico, de la Latina Grammy. Cae en 2006, gi ricevis de la Presidanto de la Respublico ordenon de cultur merito. Ancora un tempe, multai el la partoprenantoi en la Blov Orchestro estas idoi cae nevoi de la fundintoi. Sebastiaum Biano, quiu nun estas cent uno jaradja, partoprenas en gi ec de sia infana agio, cae ancorau active sin presentas ludante sian fluteton. Oni carese nomas lin maestro. Chiam li farigis centiara, li declaris, mi tute ne havis instruiston. Sed estis comenzo. Mia patro conducis min a la planteio, en la camparo, cune cun mia frato. Niku timis reveni heimen, ludante per canetoi de cucurbar Sonis amusa faifado, ciel placias al infado. Li vidis tion, cae diris, Se vi sonigas tian branceton, kion vi faros per flutetto? Tiu curiosa fama blov orchestro tamen ne esta sola en la nord-oriento de Brasilo. Tiu aparta spezzo de rustica flutetto farigis tre populara en tiu regiono, cae plurae similae musica ensembloi formigis. Gi devenis de mese poca Europo, cae estas traditie usata ancau en militistai blovorchestroi. Gi consistas el tubo con septruoi, uno el ili usata por emblovado. Depende de la pli au mal pli longa structuro de la tubo, la sonado estas pli au malpli acuta. Sed gi ciam estas iom strida cae facile reconebla. Oni povas fabrici la rusticen nordorientan flutetoen per ligno, bambuo, canoi, ostoi, cae ec per plasto. Popolanoi generale ludas gin tute intuizie, sen formala musica educado. Fakte, fluto estas certe la plei antiqua music instrumento. Archeologoi trovis pra flutoin apud homei restajoi de antau sesdec mil iaroi en Europo. Comence gi estis cruda tubo con truoi, sed gi evoluis al raffinitai musiciloi il metallo au ligno. Nun tempe existas du deco da variajoi, cae laugia evoluado resultis ancau aliai blov instrumentoi, kiel roboio cae fagoto. Gi accompanis la historion de la Romaro, cae partoprenas en cia spezza musica productado, de sinfonie orchestroi gis infan ludiloi de moderna jazo gis folclorae canzonoi. Flutoi ciam occupis la fantasion de la homaro. One povas trovi gin en ciui mondo partoi. Gi trovidias exemple en la conata cae tragica fabelo la flutisto de Hamelin, cae en la belega opero la magia fluto de Mozart, kiel elemento de consentemo cae fratezzo. Sed ne nio illustras pli bone la magian e ficon de fluto ol la archetipa bildo de orientano quiu per gi sorcias serpenton.